y ver tristes hombres mirando al sol. Y no existir si no me miras tú. Ya ves, a veces me canso de perderte y saber que estamos solos y no va a volver. Llevará para darme la razón de no verte tendida en mi colchón. Y mientras tanto, estrépito de andamios, pateras y naufragios, estrella nuestro sueño. Y mientras tanto, si hoy se calabana el día de mañana, ¿quién será nuestro dueño? Ha sido canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Ya ves, a veces me canso de ser libre, de ser libre para venderme y creer. Muerto, donde mi libertad prefiera siempre al otro lado de tu frontera. Ya ves, a veces me canso de mí, de no tener valor para buscarte y cometer todo delito que este amor exija. Quita ahí tus labios la vida. Y mientras tanto, estrépito de labios, bateras y naufragios Estrella nuestro sueño y mientras tanto, si arde la candona, si Marcos abandona, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos.